імітацію злочину, фальшиву гру, яка змушувала мене брехати. Але хіба я не сам добровільно приховав од нього більшу частину правди? Потихеньку у темряві й тиші ночі прояснила вся безглуздість моєї поведінки. Безглуздість? Чи не занадто сильно сказано? Сталося три злочини Троє ще донедавна живих і здорових людей тепер із жахливо спотвореними обличчями спочивали в трунах, а я в руках у кого, можливо, була ниточка, яка допомогла б зловити злочинця, мовчав. Я пішов до П'єра Бертрікса. Він залучив мене до розслідування, а я й далі тримав у собі таємницю, неясної для самого мене таємницю, якою я, чесна людина, мав би поділитися з ним чесна людина. Але хіба я ще раніше не дав слово Лідії? Тепер я себе запитую, чи часто філософи самі піддають свої системи випробування дійсністю. Я мусив мати тверду впевненість, що не вчинив нечесно, не розповівши Бердіксові всього, що знав про Лідію. Я хотів би мати ту впевненість, але у глибині душі відчував, що такої не маю. Я чимраз твердіше усвідомлював, чим ризикую і далі зберігаючи мовчанку, адже я діяв всупереч законові. Але всього цього було недостатньо для того, щоб зважитись діяти інакше. Немає сили здатної спинити обертання землі. Я прокинувся і побачив у вікні кволий світанок. Згадав про жандармів, що мене охороняли, знову замислився над намірами Бертрікса, який вів зі мною подвійну гру. Але міцний сон повернув мені рівновагу. Тепер я був певний, що побачусь із Лідією, скажу їй те, чого не міг не сказати. Одначе ніхто не повинен подумати, ніби я дуже поспішаю. Було десь пів на десяту коли я сказав старшій з небог покійної господині, що йду до жандармів по ключ. Жандарми мені його вже повернули, відказала вона. Повернули і пішли додому. Туман розвіявся. Стояла чудова погода. Нищівно сухий початок зими мав і певні переваги, сліпуче блакитне небо, майже весняна температура. У птілі до я застав саму Лідію. Її батько вийшов годину тому, відвідувачів теж не було. Лідія, я не міг прийти увечері. Знаю, вас охороняли. Я була цьому рада. Вона всміхалася. Я підійшов до неї, взяв за руку, обійняв за стан. Вона дозволила себе поцілувати. Під вікнами Хтось прийшов у нас, могли побачити, та Лідія не зважала. Хто з нас кого компрометував? Я знову поцілував Лідію. Лідія, ходімо до твоєї кімнати. Ні. Ні, не тут, не в цьому будинку. Вона пішла між столами, виглянула у вікно не на Тополевому острові Робер. Вона повернулася, взяла мене за руку і потягла за собою до вікна. Подивіться, яка гарна погода, яке чисте небо, яке веселе небо. Тому б нам не поїхати кудись разом туди, де ми могли б вільно кохатись не ховаючись у якомусь краї чистому, як це небо, наприклад, у Канаді. Вам доконче треба їхати до Канади, Ліді. Вона обернулася до мене і раптом палко мовила. Так, мені необхідно звідси виїхати неодмінно. Я... Я не можу більше жити в цьому злиденному, страхітливому місці, серед цих брудних халуп, у цьому шинку. Так, Робере, мені все остохидло, остохидло бути Лідією із Птілідо. Щодня бачити і обслуговувати цих бовдурів, особливо бачити. Невже ви думаєте, що життя дається?